Festilasai aipatuko dugu orain, aste undarrunta nozailaren ogoita amekan, larun bat astiriko seiontaik gaua arte iraganen da, ustartze eder bat aurten ere bai, e, hiru eguneko festivala izan ordez egun bakarrikoa izanen da, baina ustarketa eder bat, legatzea, karrikako artea, kontzertuak ere izanen dira kampuan, behaz festilasai eta mintzatzeko, jono davanen ganat joanen gira, administrazio kontseiluan dena, Euskara talde eta festilasaien antolatzailea. Beaz, jono daba egunan zuri eta lehen galdera bezala, e, aurten festilasai eginen da, baina eginen da, manera berezi zala ere. Bai, bai, aurten, ba, dena, dena, dena berezia da aurten, uh, beraz, uh, bon, deia ukandugu xantza be, festilasai egiteko, Baina uh, neurri bereziak izango dira, bon, alor, astapenean, aukera genuen paz sanitariorik ez ezartzeko, baldin eta izango ziren mila pertsona baino gutxiago. Mare gero, frantziako erregeak berri zartu du mintzoa, eta orain eh, behartuak gira pas paz sanitarioa ezartzera. E, bon, ez dugu gogotik egiten, baina ez genuen beste atera biderik mare buski. Hmm. Horra, mm. beraz, uh, eh, paz sanitarioa geldeginen jogu jendeari uh, Baina eginen da, amasai garen edizioa izanen dela, edo amasai garen urtea eh, egiten eh, duzuela. Eh, bai. eta zuenitzak baliatuz, beraz, betiko koktel ezagun batian, beraz, zer izanen da, aurtengo koktel kausitu hori. Ba, ez ba, bai, lehenik eta bain, eh, berriz, eh, berriz eginen dut uh, eh, historikoan, hori bait, astapenean, festilasa izan, uh, ba, trip bat lagunen artean, ba, zen skatepark, skateparka, eta eta gaztetxea elkarrekin, eta beraz orain eh, berriz eh, beti atse maiten dugu eh, skate uh, lehiak eta bat, adibidez, beti uh, sostengatzen dugu eskara, sostengatzen dugu eskaneria adibidez jendeak ukanen du aukera emaiteko diroa uh, se Euh, beraz uh, horrek uh, horiek guziek egiten dute festila xain hola bait erten aldugu, fin, guk eskaldunok naite dugu erraitea miarritzeko arnaz gure bat dela hor uh, normalki uh, irauten du iru egun aurten uh, festila iromnen du egun bat bakarrik baina bon, uh, ene ustez uh, balio du etortzea eta, eta espero ba, jendeak uh, maitatzea Ordean, ustailaren ogoita amekan, atxtiriko sei horienetarik goiti izanen da, behaz eh, programan sartuko gira, zer eh, izanen susena? Alors, be beraz, uh, aurten, ba, dakizan bezala, aski, aski berezia izan da, uh, berantarekin, jakin dugu, ba, aukera ukanen, ukanen genuela, ba, zezila egiteko, uh, beraz, uh, ba, orkestuko dizizuet uh, taldeak, gure azitsaburuak norabait izango dira jauztar eta old school funky family, Jaustar, e, ba, ingelesa da, hip-hop estiloa jotzen du eta sekurako sua emaiten du e, zenaren gainean, beraz zinez merezidu ikustea. E, old School Funky Family gehiago ezaguna da hemen e, jotzen, ba, jotzen baitute ba, leku ezberdinetan eskorek jantzea, lujaman ere izan ziren. E, beraz, zaiek estilo funk eta afrobeat uh, e, nahazten dituzte musika tresna anitz nahasten dira eh, eta ematen dute eh, estilo berezi bat uh, zinez uh, ba, ikusgarria. gero emengo taldera, taldeak izango dira sustut, uh, de grand enfant taldeak adibidez, emengoa da, uh, bidartekoa, eta haiek hartzen dute haien inspirazioa musika frantsesatik, uh, baina gero estiloak nahasten dira horren barnean, Uh, eh, Marten Artigo, beraz, uh, bera ez dut uh, sobera ezagutzen, neo-flamenko jotzen du, jotzen du bakarrik, uh, eta jotzen du ba, munduko uh, tabernetan edo festivaletan, eta hor berriz etortzen da bere sorteri beraz, uh, ara, aukera da ba, gure zatzere deskubritzeko. Eta bukatzeko, kanen dugu DJ Kevin Jager, edo Jager, ez dakit uh, sobera nola uh, den, Beraz, e, bon, berak nahazten ditu e, estilo guziak, nola bai, elektrofunk, hip-hop, e, eta mm, kumbia, eta hori guzia, eta ba, badaki bizikion txasua emaiten, eta aski ezaguna da, ipar ere, beraz, ara. Gaitu konuke gauza bat, xartzeak amahorotan dira, Uh, urte batetik bestera presioak ez dira aldatzen eta guretzat hori biziki garantzisua da, zenta deneri idekia da. E, presio merke batekin. Beraz, ara, e, hori da festila sai, e, skate lehiaketa, alde batetik, karikako artea, euskara, giro, giro lasaia, eta, eta espero, ba, jendeak maitatzea, berriz ere, aurten, naiz eta, biskat berezia izan prebentzioak izango dira, ba, ortero bezara, uh, eh, alkorari buruzko uh, ondorio uh, ba, saiesteko, nora bait, uh, izango dira tokiak, ba, horri buruz mintatzeko, eta ere, ba, orten ere, egindugu akordio bat, krono plus autobusekin, ba, jendea, jendea eramaiteko, haien uh, etxera, ara, lineak pa, pasatuko dira, uh, beraz uh, orduro edo uh, ordu erdiro, uh, beraz ara, pixkat uh, alkoraren uh, ondorioak, ondu, batzutan, beraz uh, hori egiten dugu. Mm. publiko mota hurbiltzen da festila saierat? Ba, hori da ere, derra dena, denetari bada. Badira, badira eskaldunak, e, so, sostengatzen, eh, dutena da ba, Euskara, e, eh, emengo elkarteak, eta bar, eta bar. Gero, bat dira ere, bon, aurten pixkat komplikatuagoa da, baina egoaldetik helbu diren jendeak ere bat dira, eta hori da garaipen handi bat guretzat, eta ba, piskat zaila da kostardera urbiltzea jendean izentzat, emaiten daitu piskat ez dakit, E, ez girela ibikiak edo pixkat burgesiari e, bakarrik ilegiak girela eta ez da egia. Eta denetarik bada frantziatik heldu diren jendeak pixkat deskubritzeko ba, giro ezberdin bat. Ara, denetarik bada eta eta zinez horretzat, horrentzat e, eta horregatik eta horri esker bakatu ene ustez funtzionatzen du eta iraurten du eta iraunen du denbora luzez. Beaz aurten eh, berezia egun bakarreko festi lasai izanen baita, baina programa egiten duzue eta programa beratsa ere bai. Jono davan, ez dakit azken hitz bezala zerbait gehitu nahi zinukena? Ehm, bai, ba, espero dugu, eh, hor, eh, pixkat uh, da, baina espero dugu kanen dugura EHZ-etak ukan duen xantza eguraldiarekin, lehenik eta behin. gora Ipar Euskal Festivala, gora gure izkuntza eta denok elkarrekin uh, lortuko dugu, joan zina.